Բանակ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Պաշտպանության բանակի հրամանատարի շնորհավորական ուղերձը հայոց բանակի եւ հայրենաց պաշտպանի օրվա կապակցությամբ։ Հանրապետական մաղթանք եւ ապարքեվատրման հանդիսավոր արարողություն Մայրաթորում։ Հայոց բանակի ստեղծումն ու կայացումը անկախ պետականության պահպանման հրամայական։ Կարինտակի հերոսամարտի տեղն ու դերը Արցախյան գոյապայքարի տարեգրությունում։ Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ Բնացին ռազմական տաղանդն ու նվիրյալ հայրենասերը, Պետրոս Ղևոնդյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Բանակը պետականության հենասյուն Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կամով Արթանյանը շնորհավորական ուղեր ձեղել հայոց բանակի եւ հայրենաց պաշտպանի օրվա կապակցությամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի զինակից ընկերներ, Այսօր ազգովին նշում ենք մեր պետականության հենասյուն, ոապավեն հանդիսացող կարևորագույն կառույցի հայոց բանակի կազմավորման 30-ամյակը եւ Արցախի հանրապետության տոնացույցի համաձայն հայնանց պաշտպանի օրը։ Արժեքներ, որոնք տասնամյակներ շարունակ իրաշխավորել են մեր տեղն ու դերակատարումը տարածաշրջանային ու աշխարհակահաղական զարգացումներում եւ պայմաններ ստեղծել մեր ազգի ու պետականության հետագա կենսագործունեության համար։ Իհարկե, մեր ազգային ու պետական երազանքների իրականացման ճանապարհին մենք ստիպված ենք եղել վճարել ամենաթանկ գնով, ինչը այսօրվա տոները դարձնում է շատ ավելի խորհրդավոր ու նվիրական։ Գլուխ եմ խոնարհում հանուն հայրենիքի նահատակված բոլոր նվիրյալների լուսավոր հիշատակի, նրանց հարազատների եւ մարտական ընկերների արժեվ։ Շնորհավորանքներս հայոց բանակի կազմավորման ակունքներում կանգնած եւ այսօր շարքում գտնվող այն բոլոր անհատներին, որոնք երբևէ կրել ու շարունակում են կրել հայրենիքի պաշտպանի մեծագույն կոչումը։ Մենք դեռևս ունենք բազմաթիվ անելիքներ ու անցնելիք երկար ճանապարհ եւ Պաշտպանության բանակի հրամանատարության ողջ ազնագազմի եւ անձամբ իմանունի շնորհավորելով մեր բոլոր հայրենակիցներին ուզում եմ վստահեցնել, որ մենք հետևողական կլինենք անցած 30 տարիներին ձևավորված լավագույն ավանդույթները պահպանելու եւ հայրենաց պաշտպանի կոչումը բարձր պահելու համար։ Հանրապետական մաղթանք հայոց բանակին Հունվարի 27-ին հանդիսապետությամբ նորին Սուրբոզություն Տերտեր Գարեգին II ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի Արմավիրի թեմի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում հայոց բանակի օրվա կապակցությամբ կատարվեց հանրապետական մաղթանք։ Սրբազան առողջանը ներկային Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի բարձրագույն սպայական կազմի ներկայացուցիչներ, մայրաթորի միաբաններ եւ Հայաստանի զինված ուժերի հոգեվոր առաջնորդության գնդերեսներ։ Հոգևոր դասը եւ արարողությանը ներկայ զինվորականներն ու ժողովուրդը աղոտ բարձրացրեցին առաստված Հայաստանի եւ Արցախի խաղաղության, անսասանության ու հայոց բանակի հաղթական ընթացքի համար։ Այնուհետև ամենայն հայոց հայրապետը հայոց բանակի օրվա առիթով իր խոսքն ուղեց եկեղեցում ներկասպաններին, զինվորներին, գնդերեսներին եւ հավատացյալներին։ Մեր հայրենիքի անկախությանը հաջորդած 3 տասնամյակում մեր բանակն անցավ հնարավոր ու անհնարին բոլոր փորձություններով։ Անցավ կազմավորման դժվարին ճանապարհը։ Պարտադրված Արցախյան պատերազմում փառավոր հաղթանակներ կերտեց։ Նաև ապրեց 44 օրյա վերջին պատերազմի արհավիրքների դառնություններն ու ցավը։ Այդ իսկ պատճառով բանակի տարեդարձյակ ընկալված ուրախությունը չէ, որ պարուրում է մեր սրտերն այսօր։ Այս ոսկալի մորմոքը մարդկային եւ տարածքային ցանուր ու վշտագին կորուստների եւ դերևս չամոկված կսկիծը մեր հոգելույս նահատակների։ Իգնահատություն հայրենիքի մատուցած ծառայությունների ամենայն հայոց կաթողիկոսը ընդառաջ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության միջնորդության Հայոց եկեղեցու Սուրբ Ներսեր շնորհալի պատվով բարձր շքանշանի արժանացրեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության եւ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի մի շարք զինվորականների գնդապետներ Կարեն Ջալավյանին, Արթուր Պողոսյանին, Նորայր Մկրտչյանին, Գագիկ Ասլանյանին, Արեն Սարգսյանին եւ Էրիկ Գրիգորյանին։ Նորին սրբությունը Սուրբ Ներսեր շնորհալի շքանշան հանձնեց նաեւ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանին եւ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Տիգրան Ղարիբյանին։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի գնդապետ Կարեն Ջալավյանը, ով 18 տարեկանից ծառայում է հայրենիքին, մասնակցել է 90-ականների պատերազմին ու 2016 թվականի ապրիլյան քարորիային, իսկ 2020 թվականի հոկտեմբերի 2-ին հայրենիքի պաշտպանության գործում ներդրած կարևոր ավանդի համար Արցախի նախագահի կողմից ապարգևատրվել ոսկե արծիվ շքանշանով, արժանանալով Արցախի հերոսի բարձրագույն կոչման, գտնում է, որ նաև հավատքով Ու Աստծո աջակցությամբ մենք կարող ենք նորից վերագտնել մեր բացկի ուժը եւ արժանի տեղը տարածաշրջանում։ Հայոց զինված ուժերի կազմավորման օրվան ընթառաջ իմ համար մեծ պատիվ էր ամենայն հայոց կաթողիկոսի դերամբ բարգեւատրվել Սուրբ Ներսես շնորհալի շքանշանով կմաղթեի մեր ժողովրդին մեր ազգին, որ เป զի դեմքով շրջենք դեպի Աստված, զորացնենք մեր հավատքը, որ เป զի կարողանանք դիմակայել մեծ փորձություններին։ Ցավոք 20 թվականի ռազմագործողությունների արդյունքում մենք ունեցանք նաև կենթանի ուժի մեծ կորուստներ, տարածքների կորուստներ, որը ես կասեի Աստծո հեռանալու մեր հայրերի, մեր ժողովրդի հեռացել ենք Աստծոց եւ ըստ ինձ Եթե նորից ապավինենք Աստծուն, հավատանք, ապա հաստատ համոզված եմ, որ Աստված նորից մեզ հնարավորություն կտա եւ կարողանանք մեր բանակի վաղի մի փառքը նորից վերականգնել։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ավիացիայի պետ, վարչության պետ գնդապետ Գագիկ Ասլանյանի, մենք դեռևս առիթներ կունենանք մեր մեջ քուղղելու իսկ նման պարգևների արժանանալը լրացուցիչ պարտավորեցնում է ավելի նվիրվածությամբ ծառայել հայրենիքին։ Ես կարծում եմ բոլոր այն զինվորականները, ովքեր ստանում են նման պարգև, իրենց համար պարտավորեցնող է, որպեսզի ծառայեն մեր ազգին եւ անսասան պահեն մեր սահմանները։ Մենք նորից մեր մեջքը ուղղելու ենք եւ կարողանալու ենք անել այն, ինչ նպատակ ունի դրած մեր զինված ուժերը իր առջեւ։ Հավելենք, որ ընդունելության ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հրամանով զինծառայողների հոգևոր եւ հայրենասիրական դաստիարակության գործում զգալի ավանդի համար մի շարք եկեղեցականներ արժանացան նախարարության ապարքևներին։ Հայոց բանակի ստեղծման պատմական հրամայականը Ուղիղ 30 տարի առաջ այս օրերին հայ ժողովուրդը, մասնավորապես նրա Արցախյան հատվածը հերթական անգամ կանգնած էր հայրենազրկվելու եւ բնաջնջվելու իրական վտանգի առաջ։ 1988-ին Սունգայիթում, ապա Բաքվում եւ հայաշատ մյուս բնակավայրերում իրականացնելով հայերի զանգվածային ջարդեր, ադրբեջանական կողմը ձեռնամուխ եղավ դարաշրջի մեկնարկած հայոց ցեղասպանության թուրքական քաղաքականության վերջնական իրագործմանը։ Հայրենիքի համար այդ օրասական օրերին 1992 թվականի հունվարի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության նորաստեղծ կառավարությունն ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մասին որոշումը, սկիզբ դնելով հայոց բանակի կազմավորման գործընթացին։ Կանոնավոր բանակի հիմքերը դարձան ադրբեջանական հորոսակախմբերի եւ ՕՄՕՆ-ի դեմ ինքնաբուխ պայքարի ելած ինքնապաշտպանական ջոկատները, որոնք ռազմի դաշտում ստացել էին մարտական մկրտություն։ Այդ հայրենանվեր գործի մեր ժողովուրդը նվիրաբերեց իր լավագույն զավակներին։ Հայոց բանակի ծնունդը, կազմավորումն ու հետագա կայացումը անխզելիորեն կապված են հայոց պետականության ստեղծման պատմական հրամայականի հետ։ Քանի որ պետությունն ու բանակը պայմանավորում են միմյանց, եւ պետությունն առանց բանակի, ինչպես պատմական փորձն է վկայում, պարզապես գոյություն ունենալ չի կարող։ Դրա համար էլ այն ազգերն ու ժողովուրդները, որոնք կարողացել են ստեղծել մարտունակ զինվորական կազմավորումներ, նրանք են նվաճել այս արևի տակ ապրելու իրենց արժանի իրավունքը։ Ասել է թե մարտունակ բանակի գոյությունը բոլոր ժամանակներում եղել է յուրաքանչյուր ժողովրդի եւ պետականության գոյության գրավականը։ Հենց դրանով է արժևորվում հայոց բանակի օրվա խորհուրդը։ Հայոց բանակը, ինչպես մեր պետությունն ու ողջ ազգը 2020 թվականի ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի ձեռնարկած ռազմական ագրեսիայից հետո անցնում է փորձությունների հերթական հանգրվանով։ Սակայն պետք է փաստել, որ անկախ 44-օրյա պատերազմում գրանցված արդյունքներից մեր բանակի քաջարի զինվորականների իրենց միացած կամավորականների, պայստազորայինների, ամտանգության եւ ոստիկանական ուժերի, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության աշխատակիցների հետ միասին չընկրկելով բազմաթիվ անգամներ գերազանցող ճշնամանական ուժերի առաջ ցուցաբերեցին կամքու վճռականություն, նորովի բացահայտելով հանուն հայրենիքի ոչ վերջ մակարելու նոր ու անօրինակ սխրագործություններ կատարելու նրանց պատրաստակամությունը։ Բանակը նաև ազգային միասնության, ինքնության կերտման ու ինքնահաստատման առավաչյան էր։ Մեր ժողովրդի հպարտությունը, որի շուրջը համախմբվեց աշխարհասփյուր հայությունը։ Այն ողբերգական դեպքերը, որոնք տեղի ունեցան մեր հայրենիքի հետ եւ ներկայումս էլ տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունները, որոնք դեռ շարունակում են սպառնալիք մնալ ծովից ծով Հայաստանից մնացած մի բուր հայրենիքի համար, կրկին անգամ հաստում են, որ պայքարը չի ավարտվել։ Հետևաբար մեր երկրի շուրջը ստեղծված անվտանգային իրողությունները հրամայաբար թելադրում են 90-ականների պես բոլորիս միասնական ու միական ջանքերով համախմբվել ու պահպանել այն, զարգանալ ու հզորանալ։ Դրանով իսկ հավերժացնել մեր այսօրվա ազատությունն անկախությունը կերտողների անմար հիշատակը։ Կարին տակի հերոսամարտը Հայ ժողովրդի պատմության մեջ 1992 թվականի հունվարի 26-ը ամրագրվել է որպես Խարինտակի հերոսամարտի օր, իսկ Ադրբեջանը, ելնելով նույն օր ունեցած հայրավոր զոհերի քանակից եւ հայտարարակ պարտությունից, 1992 թվականի հունվարն անվանել է Արյունոտ հունվար, իսկ Խարինտակը Արյունոտ զոր։ Խարինտակը Շուշիին ամենամոտ գյուղն է։ Շուշիի կիրճում Կարկարի գետի ցախապին է ծվարած արծվաբույն Խարինտակը։ Առաջին հայացքից աննշան ու փոքրիկ այս հայկական գյուղը 90-ական թվականներին իսկական պատուհաս էր դարձել ազերիների համար։ Ազերիները բազմաթիվ սադրանքների էին դիմել իր սար ու քարին կարճած քարին տակցուն տեղահանելու համար։ 1992 թվականի հունվարի 26-ին ազերիները գյուղը 4 կողմից շրջապատելով ցանկանում էին բնաջնջել իրենց ամենից շատ անհանգստացնող քարինտակցիներին։ Քարինտակցիները մեկ մարդու պես ոտքի են կանգնել։ Մեծ ու փոքր, ման աչքի առաջ անհավասար մարտի են ելել ադրբեջանական ոհմակի դեմ եւ կատաղի դիմադրությունից հաղթող դուրս եկել։ Շուշիից գլորվող քարե հրեղեն ու վարվող անվադողերը ոչ թե վախեցրել եւ խոչապի են մատնել քարին տակցիներին, այլ ինքնապաշտպանական ջոկատ եւ պաշտպանական դիրքեր ստեղծելու մտահղացման պատճառ են դարձել։ Արդյունքում դեռևս 1989 թվականին ստեղծվել է քարին տակի ինքնապաշտպանական ջոկատը։ Մինչ 1992 թվականի հունվարյան հայտնի դեպքերը բարբերաբար ստուգումների է ենթարկվել խորհրդային բանակի զինվորների, հետագայում նաև ոմոնականների կողմից։ Նպատակ ունենալով զինաթափել գյուղը, միջդեր գյուղացիները վարպետորեն կարողացել են թաքցնել տարբեր միջոցներով ձեռք բերված որսորդական, ինքնաշեն հրացանները, նռնակներն ու ինքնաձիգները։ Գյուղի բնակիչները շատ լավ են հիշում հունվարյան այդ օրը։ 1992 թվականի հունվարի 25-ի լույս 26-ի գիշերը Խարինտակ գյուղում իրադրությունն անհանգիստ էր։ Շուշի սարահարթից հակառակորդն անցել էր նախադեպություն ունեցող հարձակման։ 1992 թվականի հունվարի 26-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Թաջեդին Մեհդիևյան միջական ղեկավարությամբ մշակում է մարտական գործողությունների պլան, համաձայն որի հաշված ժամերի ընթացքում պետք է հայաթափվեր գյուղը։ Հակառակորդը մինչև ատամները զինված երկու կանոնավոր գումարտակով մոտ 600 զինվորով սկսում է ռմբակոծել Խարինտակը։ Ինչպես փաստում են Խարինտակի ինքնապաշտպանության կազմակերպիչները, գյուղում այդ ժամանակ եղել է 40 ինքնաձիգ, մեկ նշանառու հրացան, մեկ գնդացիր, մեկ նռնականետ եւ որսորդական հրացաններ։ Հակառակորդը գյուղի վրա գրոհել է բոլոր ուղություններով։ Օրհասական պահին քարին տակին օկնության են հասել Շոշի, Սխնախի, Սզնեքի, Ավետարանոցի, Կարմիր գյուղի եւ 48 ջոկատները։ Այդ օրը քարին տակի մեկ դասակով օկնության է հասել նաեւ Աշոտ Բեկորը։ Շուրջ 12 ժամ տևած կենաց եւ մահու կռիվ է ընթացել։ Մարտական գործողությունների արդյունքում երեք կողմից հարձակման անցած հակառակորդը տալով 90-ից ավելի զոհ հետ շպրտվեց Ելման դիրքեր։ Հայկական կողմը տվեց 22 զոհ, որից 3-ը կին։ Գյուղը մնաց անառիկ։ Ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի զինծառայողներն Արցախում մեկ օրվա ընթացքում ապահովել են ավելի քան 400 միավոր ավտոմեքենայի եւ մոտ 1500 մարդու անվտանգ տեղաշարժը հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի երկայնքով տեղակայված 27 դիտակետերում եւ Լաչինի միջանցքում զինծառայողները շուրջօրյա ռեժիմով իրավիճակի եւ հրադադարի պահպանման ռեժիմի մոնիթորինգ են իրականացնում։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի դիտակետերն աշխատում են սովորական ռեժիմով։ Հավանական սադրանքներ թույլ չտալու նպատակով ստուգման են ենթարկա բոլոր ավտոմեքենաները։ Անհրաժեշտության դեպքում դրանք նաեւ զնվում են վերահսկում է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի ներկայացուցիչ Իվան Կալինինը։ Զորախմբի բոլոր դիտակետերը կահավորված են բլոկպոստ ամրաշինական կառույցներով, որոնք նախատեսված են զինծառայողներին հրաձգային զենքից եւ բեկորներից պաշտպանելու, ինչպես նաեւ հարակից տարածքի շրջանաձևս կողություն իրականացնելու համար։ Բնածին ռազմական տաղանդն ու նվիրյալ հայրենասերը Գոյապայքարի տարիներին, երբ Արցախի ու Արցախայության լինել չլինելու հարցներ դրված, ամենազոր ժամանակը ծնեց բնատուր շնորհքով տաղանդով օժտված հրամանատարների ու ազատամարտիկների նվիրյալների փառավոր սերունդ, որոնց համար գերնպատակ դարձավ հայրենիքի պաշտպանությունը։ Նրանց մեջ էր նաև Շուշի առանձնակի գումարտակի փոխհրամանատար Պետրոս Արշալուսի Ղևոնդյանը, ով աչքի ընկավ իր կրակոտ խառնվածքով, մանիմացությամբ ու հայրենասիրությամբ։ Պետոն արմատներով արցախցի էր, Ծնվել է 1964 թվականի հունվարի 30-ին Նաիրի շրջանի Պրոշյան գյուղում։ Պետրոս Ղևոնդյանը 1989 թվականից զինվորագրվել եւ ակտիվ մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ գյուղերի եւ Արցախի ինքնապաշտպանությանն ու ազատագրական մարտերին։ 1993 թվականի հունվարին Սարխավենդում ուսանելով Իգլազենկից օգտվելու կանոնները խփել է ճշնամու թվով երկրորդ գերձայնային մի 25 ինքնաթիռը, ինչի համար Արցախի բանակից ստացած գումարը փոխանցել է զոհված ընկերների ընտանիքներին։ 1994 թվականին մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ շրջանների ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնապաշտպանական եւ ազատագրական մարտերին։ Իր հրամանատարությամբ գործող գումարտակի հետ նա մասնակցել է Շահումյանի, Մարտակերտի, Մարտունու, Հադրութի շրջանների տասնյակ բնակավայրերի ազատագրական մարտերին, Խարվաճարի ճշնամական հենակետերի ոչնչացման ռազմագործողությանը, բազմիցս ցուցաբերելով խիզախություն ու հերոսություն։ 1994 թվականի հունվարին Պետոն փոքր խմբով անցնում է Խարվաճար, Օմարի Լեռնանցք տեղի պաշտպանական ջոկատներին օգնելու նպատակով։ Նա մշակում եւ իր գումարտակով իրականացնում է Լեռնանցքի ազատագրման ծրագիրը։ 1994 թվականի փետրվարի 14-ին Խարվաճարի Եղնիկ գյուղում զոհվեց Պետրոս Ղևոնդյանը։ Իր վիրավոր մարտական ընկերոջը Արմեն Մարտիրոսյանին փրկելիս։ Նա ընդամենը 30 տարեկան էր։ Հիրավի Պետրոս օժտված էր այն աստվածային շնորհով, որ կարողացել էր բոցավարել մարտիկների սրտերն ու մղել անզնորած պայքարի։ Մարտի դաշտում նրա ցուցաբերած խիզախությունն ու արիությունը, դժվարին իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվելու ունակությունը եւ բնածին ռազմական տաղանդը շատ անգամներ ապշեցրել ու հիացրել են անգամ 400 ռազմական գործիչներին։ 1996 թվականին հետմահու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով ապարգևատրվել է մարտական խաչ շքանշանով։ Նույն թվականին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով ապարգևատրվել է արիության մեդալով։ Իսկ 2001 թվականին Պետոյին շնորվել է Արցախի հերոս բարձրագույն կոչումը, ընտանիքին հանձնելով ոսկե արծիվ շքանշանը։ Նա սովորական մահկանացու չէր, այլ երևույթ։ Այսօր մենք փաստում ենք, որ Պետոն իր վերաբերմունքով գործելակերպով նոր իմաստու բովանդակություն հաղորդեց հայրենասիրություն, արդարություն, ազնվություն, նվիրվածություն կոչվող արժեքներին։ Նրանք վերածելով վարքի ու սկզբունքի, եւ որ ամենակարևորն է, իր ազնական օրինակով ուղենիշ դարձավ բոլորի համար։